Iz emisije u emisiju govorimo o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kao najodabranijem stvorenju, najodabranijem Allahovom poslaniku i vjerovjesniku, onome koga je Allah subhanahu wa ta'ala svima nama i ljudima i džinima i drugim svjetovima poslao kao milost. Kao što kaže uzvišeni Allah džel wa ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Doista mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. Kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam obhodio sa raznim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao, o tome govorimo u ovom našem serijalu. Kako bismo se i mi sami podučili kako da se obhodimo sa spomenutim kategorijama. Jer cilj izučavanja životopisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam nije ništa drugo do da ga što je god moguće više volimo, a zatim nakon toga svoju ljubav prema njemu dokažemo njegovim slijedjenjem. Jer u istinu to je najveći dokaz naše ljubavi i prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Kao što je uzvišeni Allah jalla vala i rekao i naredio svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wa sallam da svima nama obznani قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Reci, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite. Reci o Muhammede, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i Allah Jalla Ala vas zavoljeti. Zasigurno, jedan od najvećih i razloga ulaska u džennet i boravka u društvu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jeste odazivanje njegovim naredbama, odnosno slijedjenje njega. Kao što se spominje u vjerodostojnom hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam svi ljudi iz moga ummeta, svi oni koji će doći nakon mene ući će u džennet, osim onih koji odbiju, pa pitaju ashabi zar ima nekoga Allahov poslanik će da će odbiti, pa kaže onaj koji mi se bude pokoravao, onaj koji se bude odazivao moji na, mojim naredbama, taj će ući u džennet. Doći onaj koji odbije moje naredbe, taj je odbio i da uđe u džennet. I kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, onaj ko se bude pokoravao Allahu, وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Onaj koji se bude pokoravao Allahu i poslaniku, koji bude poslušan Allahu i poslaniku, koji bude slijedio poslanika alihi salatu wasalam, on će biti sa onima kojima je Allah djela vala ukazao svoje blagodati s vjerovjesnicima, iskrenim šehidima i dobrim, a doista su oni predivno društvo. Zato iz emisije u emisiju govorimo o obhođenju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame prema svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao. I ne zaboravimo još da o svemu ovome govorimo kako bismo pokazali pravu sliku i dali pravu sliku o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Nekako toga danas predstavljaju neuki i kako toga danas predstavljaju nevjernici, zlobnici, drznici koji nastoje da uvrijede islam i muslimane vrijeđajući Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kroz sva ova predavanja, a i druga predavanja na drugim mjestima, učeni ljudi, i muslimani, praktičari, iskreni Allahovi robovi trebali bi pokazivati pravu sliku o Allahovom poslaniku, alihi salatu sam, svojim riječima, svojim dijelima, svojim ponašanjem. Kako se Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam obhodio prema grešnicima, prema onima koji bi učinili pred njim grešku, ili bi bio obaviješten o njihovoj grešci, makolika ta greška bila, kako se Allaho poslanik alihi salatu sam obhodio prema njima? Zasigurno uvijek, prema svakom od njih, obhodio se, ponašao na taj način da bi ga popravio. Da bi ga popravio, da bi se dotični klonuo greške, da nikada se više toj grešci ne bi vratio. Tako se u životopisu Allahovog poslanika alihi salatu uslam prenose brojne metode. I na nama je da što je god moguće više upoznamo se s tim metodama kako bismo popravljali prije svega i sebe i svoje ukućane, zatim svakako i one s kojima se svakodnevno susrećemo, a složit se da svi mi griješimo. Svi mi griješimo i svi smo mi potrebni ove tematike. Svi griješimo a najbolji grešnici jesu oni koji se ostavljaju greške. Kako se kaže, nije sramota pogriješiti, jer je to urođeno u čovjeku. Čovjek je brzoplet, čovjek je lakomislen, misli da može mnogo šta, pa pogriješi, pogriješi naročito i žurbe. Međutim, sramota je ustrajavati u grešci nakon što se sazna da je to greška, nakon što nas neko upozna, nakon što nam pojasni da je dotično greška, pozove nas na pravi put, sramota je, bruka, neznanje pravo da nastavimo u toj grešci. Već je, je li vrijednost, kao što se kaže, fadilet, posebna odlika, vrlina da se ostavimo greške, i okrenemo se prema ispravnom. Zbog toga govorimo o ovim metodama Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako je on ispravljao greške kod svojih ashaba, kod onih koji su bili u njegovoj blizini, kod onih koji su stanovali daleko od njega, pa kada bi došli u njegovom društvu boravili, počinili bi grešku, bili, si, bili su neuki, kako se sa svima njima obhodio Allahov poslanik alihi salatu uslam, koje je odabirao metode. Pa Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa salama ukazivao bi na grešku, ispravljao bi grešku i odmah pojašnjavao ono što je ispravno. Nije korisno, nije vrijedno, ništa ne koristi ukoliko čovjeku kažemo nemoj tako da radiš. Ostavi se toga. Ako mu ne damo alternativu, ako mu ne pokažemo šta je ispravno, ne obavijestimo ga, ne podučimo ga ispravno. Allahov poslanik alihi salatu sam, ukoliko bi vidio nekoga od svojih ashaba ili nekoga drugog da čini grešku, ispravljao bi grešku. Ne bi prešućivao, ispravljao bi grešku i pojašnjavao i sam propis te greške i pojašnjavao alternativu ono što je dozvoljeno, kako treba postupiti. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike prolazi pored ashaba po imenu Džerhad radijallahu ta'alan i vidi ga kako je otkrio svoje stegno, kako je povukao svoju odjeću, naviše dobro naviše, toliko je li da, se mu se, da mu se vidjela nadkoljenica, pa je Allaho poslanik alihi salatu sam rekao pokri svoje stegno, pokri svoju nadkoljenicu, doista je to avret. Nemoj na takav način da otkrivaš svoje noge, nemoj u tolikoj mjeri da pokazuješ svoje noge, jer makar ti bio i moškarac, to je avret. Dakle, avret kod muškarca je avret ono što ne bi trebali vidjeti drugi između pupka i koljena. Dakle, nije u redu da muškarac hoda u šorcu, u šorcevima i slično. Poslanik alihi salatu oslam je rekao, pokri svoje stegno, pokri svoju natkoljenicu, doista je to, doista je to avret. Nekada bi poslanik sallallahu alihi vseleme otklanjao grešku, pojašnjavao onome koje je pogriješio odgajao ga i taj dotiči ne bi se više vraćao grešci kako, na koji način zastrašivanjem, opominjanjem, ponavljanjem neprestano da je to greška, da je to greška, da je to greška, kako ćeš izaći sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala s tom greškom. Tako da dotičnom više nikada ne bi na um palo da se vrati toj grešci, da postupi na isti način. Pa se prenosi od Džunduba ibn Abdillaha radijallahu an. da je opisivao pojedine događaje iz jedne od bitaka pa je spomenuo kako je jedan od ashaba po imenu Usama ibn Zaid ubio nevjernika. Ubio nevjernika nakon što je taj nevjernik pobio dosta muslimana, Usama ibn Zaid okomio se na njega posvetio se njemu i na kraju dokrajčio ga. Međutim, u čemu je bio problem za Usamu? Bio je taj problem što ovaj nevjernik, kada je vidio da će biti ubijen, rekao je la ilaha illallah. Rekao je la ilaha illallah. Ja svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. Po povratku iz bitke nakon što se vratio kući Usama Ibn Zaid, nije bio nikako smiren. Riječi la ilaha illallah te osobe koju on ubio, pekle su ga. Nisu mu dale mira. Pa je otišao i obavijestio Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, o tome. Kako je dotični ubio dosta muslimana u bitci, zatim se na njega okomio Usama ibn Zaid, Pa ovaj kada je vidio da će biti sasječen, da će biti ubijen, rekao je la ilaha illallah. Kada je te riječi čuo Allahov poslanik alihi salatu wasalam, rekao je a šta ćeš sa la ilaha illallah kada dođe na sudnjem danu? Kaže Allahov poslaniče, on je te riječi rekao samo da se spasi sablje. Mislio je, ukoliko ga čujem, da ga neću ubiti. Pa je te riječi rekao samo da se spasi sablje. A Allaho, poslanik alihi salatu sam, neprestano je ponavljao šta ćeš uraditi sa la ilaha illallah kada ti dođu na sudnjem danu. Šta ćeš uraditi sa la ilaha illallah kada ti dođu na sudnjem danu? Toliko da je Usama ibn Zaid rekao volio sam da do tog dana nisam primio islam. Volio sam da do tog dana nisam primio islam, da sam nakon tog događaja u Bici, nakon toga primio islam, da moje primanje islama poništi to dijelo koje sam učinio. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame bi ponekada, ponekada bi Allahov poslanik alihi salatu sam korio, na ovakav način opominjao, je li svoje ashabe zastrašivao ih, je li prijetio im toliko da oni se nikada više ne bi vratili, ne bi vratili toj grešci. Zatim također se prenosi kod imama muslima, bilježice kod imama muslima od Ebu Mes'uda radijallahu talan da ga je Allaho poslanik alihi salatu sam jedne prilike vidio kako udara svoga roba, kako udara svoga roba. Ebu Mes'ud el Ansari, nije primijetio Allahog poslanika alihi salatu sam kako mu dolazi za njegovih leđa, ali ga je čuo o Ebu Mes'ud O Ebu Mes'ud, o Ebu Mes'ud, znaj da je Allah jači od tebe. Znaj da je Allah jači od tebe. To što se ti življavaš na tim robom, misliš da mu možeš uraditi što god hoćeš zato što se jači od njega, znaj da je Allah jači od tebe. Znaj da je Allah jači od tebe. Nakon toga, Ebu Mas'ud nikada se više nije vratio tuči svoga roba, nikada više nije podigao svoju ruku, svoju ruku na roba. Zatim, na drugoj strani, Allahu poslanik alihi salatu wasalam ponekada bi grešniku, naročito ukoliko bi taj koji je pogriješio, došao i kajao se za svoj prijestup, kajao se za svoju grešku, tražio izlaza, tražio pokajanja, imali za njega pokajanja, imali za njega iskupa, prema takvima bi Allaho poslanik alihi salatu wasalam bio milostiv. Ne bi ih korio, makako oni opasnu grešku učinili, ne bi ih korio, ne bi ih zastrašivao, ne bi prijetio im, već nastojao bi im pomoći u njihovom iskupu kako da se iskupe, kako da se iskreno pokaju i slično. Pa se prenosi jedan zanimljiv događaj, poduži hadis govori o tom događaju. Taj nam događaj prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. pa kaže dok smo sjedili kod Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam, došao nam je jedan čovjek i povikao glasno, sav usplahiren, e, zabrinut, rekao je propao sam u brojnim citatima. Ovaj hadis je došao sa brojnim citatima, brojnim navodima. Pa u pojedinim od tih citata stoji da je čovjek rekao propao sam, propastio sam i sebe i druge. Helektu wa helekt. Helektu wa helektu. Propastio sam i sebe i druge. Pa kada je Allahov poslanik alihi salat pitao začuđeno šta se to desilo kada na takav način obraćaš mi se i govoriš da si se upropastio. U drugom citatu stoji da je čovjek rekao sagorio sam sva svoja dijela. Sagorio sam, upropastio sam sva svoja, sva svoja dijela. Pa pita ga Allaho poslanik alihi salatu wasalam šta si to uradio? Kaže imao sam odnos sa svojom suprugom u ovom danu u mjesecu Ramazanu, tokom dana. Tokom dana imao sam odnos sa svojom suprugom. Pa ga pita Allaho poslanika alaihi salatu wasalam, možeš li da oslobodiš roba? Imaš li roba da ga oslobodiš? Kaže Allaho poslaniće, ja sam ti siroma, otkuda meni rob? Ja sam sebe služim, otkuda meni rob? da ga imam da me služi ili otkuda mi novac da kupim roba pa da ga oslobodim. Aha, kaže Allah oposlanik. A možeš li da postiš 60 dana uzastopno? I ovo su dakle načini iskupljenja za onoga koji ima odnos sa svojom suprugom u mjesecu Ramazanu, tokom dana, dok se posti. Pa ga pita Allah oposlanik alihi salatu uslam nakon što je čuo da ne može da oslobodi roba Kaže, a možeš li da postiš 60 dana uzastopno? Kaže, Allaho poslaniće, otkuda? Evo, nisam mogao ovaj dan da postim. Kako da postim 60 dana uzastopno? Pa ga pita Allaho poslanika, alaihi salatu oslam, a možeš li da nahraniš 60 siromaha? Pogledajmo dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam spominje mu sve načine na koje se može iskupiti. Spominje jedno, nisam mogućnosti. Drugo, nisam mogućnosti. Treće, hajde da vidimo, možda si ovo u mogućnosti. Možeš li da nahraniš 60 siromaha? Kaže Allahov poslanić, u mome mjestu gdje ja stanujem, nema siromašnijeg čovjeka od mene. Kako da ja hranim druge? Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam je ušutio. Zatim je otišao u svoju kuću. Otišao je u sobu, u kuću i vratio se sa velikom posudom u kojoj su nalazile se hurme, datule, dovoljne da se nahrani 60 siromaha. U toj ogromnoj velikoj posudi nalazilo se dovoljno hurmi i datula da se nahrani 60 siromaha. Pa kaže, evo, uzmi i podijeli, na hrani 60 siromaha. Kaže, Allahov poslaniće, pa ja sam najveći siroma. Ja sam najveći siroma. Kako da ja dijelim drugima? Kako da ja hranim druge? Ja sam veći siroma od svih njih. Nema siromašnijeg čovjeka od mene. Pa se Allahov poslanik alihi salat sam nasmijao i rekao, podijeli na sebe i na svoju porodicu. Podijeli na sebe i na svoju porodicu. Dakle, vidimo iz ovoga hadisa kako se Allahov poslanik alihi salatu oslam obhodio prema svojim ashabima koji bi pogriješili, dakle ne bi mu prešutio grešku, ne bi rekao hajde Allah će oprostiti, Allah je rahim, kao što danas nažalost brojni muslimani na takav način postupaju i kada sami oni učine grešku i kada neko učini grešku Pa mu kažu Allah je milostiv, Allah će oprostiti, ne sekiraj se. Poslanik alihi salatu wasalam bi ispravljao greške i tražio bi da se oni koji su pogriješili poprave, da se više tim greškama ne vrate. Ukoliko bi greška bila ogromna, bila velika, onda bi tražio da se iskupe za tu grešku. Ako ne bi oni mogli, onda bi im Allaho poslanik alaihi salatu sam, kao što vidimo iz ovoga hadisa, pomagao da se iskupe za dotičnu, dotičnu grešku. Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame nije žurio sa osuđivanjem ljudi za grešku. Provjerio bi, ispitao njihovo stanje, imaju li znanja, ili nemaju, jesu li friški u islamu ili nisu. Dakle, kako, zbog čega su počinili tu grešku, pa tek bi onda, dakle, korio ih ili, dakle, e, pomagao im da se iskupe za tu svoju grešku i slično. Dakle, prvo trebamo ustanoviti. Počesto znamo ljude optužiti za grešku i upirati prstom u druge ljude, a počesto, dakle, mi budemo krivi, mi pogrešno procijenimo, Nažalost, neki optuže čovjeka i pričaju o njemu na sav glas, kasnije moraju se crveniti, moraju tražiti halala, moraju se izvinjavati i pravdati. Zato Allahov poslanik alihi salatu oslam je bio smiren, bio pronicljiv, nije bio ishitren, nije žurio. Spominje se da je Omer radi Allahu tealan. Jedne prilike dok je sjedio u mesčidu, čuo drugoga sahaba kako klanja kako klanja. Vidio ga kako klanja i u namazu čuo ga uči suru Furqan. Hišam ibn Hakim, ibn Hizam. Čuo ga je Omer radijallahu ta'ala kako uči suru Furqan. Međutim, ne uči suru Furqan kako je poznaje Omer radijallahu ta'ala. Pa kaže Omer, skoro da sam ga prekinuo u namazu, skoro da sam ga ščepao, kako uči suru Furkan, nauči kao što je ja poznajem, međutim sačekao sam da završi. Čim je završio sa namazom, ja sam ga ščepao i pitao ko te podučio na ovakav način suri Furkan. Odakle znaš da učiš suru Furkan na ovakav način? Kaže, podučio me Allahov poslanika alaihi salatu. Lažeš, nije te tako podučio. Mene je podučio Allahov poslanika alaihi salatu suri Furkan i nije me naučio tako kao što ti učiš. Kaže, mene je naučio Allahov poslanik alaihi salatu na ovakav način suri Furqan. Kaže, idemo. Idemo kod Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa je Omer otišao, poveo ovog čovjeka, naprotiv, odvukao ga skoro do Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i rekao, Allahov poslaniće, ovaj uči suru Furqan, kako je ti ne učiš? Pa kaže, polahko Omer. Polahko Omer, pusti ga. Pusti ga. Hišame uči suru Furkan. Pa je Hišam počeo da uči suru Furkan. Učio, učio, učio. Kaže, sura Furkan je tako objavljena. Kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam, sura Furkan je tako objavljena. Omer se začudio. Kaže, uči Omere ti sada. Allahov poslanik alihi salatu oslam kaže Omeru, Omere, sada uči ti suru Furkan. Pa Omer uči onako kako je naučio. Kaže Allah, poslanik alaihi salatu salam, i tako je sura Furkan objavljena. Omere, i tako je sura Furkan objavljena. Poznato je da postoji više narječja, više kiraeta učenja Kur'ana. Pa kaže, i tako je sura Furkan objavljena. Zaista je ovaj Kur'an objavljen na sedam narječja, pa učite što vam je i kako vam je, kako vam je lahko. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu osam nije žurio sa osudom odmah. Prvo je provjerio, ispitao i bio je pribran, nije žurio odmah, odmah sa osudom za grešku, već bi dakle prvo dobro saslušao, provjerio, ispitao je li dotičnu osobu, pa onda rekao ukoliko je pogriješila je li, ili ne. Zatim spomnije se također slučaj kako ga bilježi Imam Nesai u svome sunenu od Abada ibn Šurahbila da je rekao došao sam u Medinu sa svojim amiđićima pa smo ušli u jednu bašću i stali smo jesti plodove iz te bašće. Međutim došao je vlasnik, zatekao nas pa nas je počeo ganjati, stigao nas je, uhvatio nas je i počeo nas je tući, čak je mene pretukao i uzeo od mene uzeo od mene moju odjeću. Nakon toga mi smo otišli i požalili se Allahovom poslaniku alihi salatu sam šta se desilo, šta se desilo s nama. Nismo znali da su tako medinjani strogi, da su tako opasni i prolazili smo pored te bašće, svratili, bili smo gladni da jedemo jeli, i slično. Pa je Allahov poslanik alihi salatu sam dao da se pozove taj čovjek, vlasnik bašće. Pa kada je došao, pitao ga je šta si uradio i on je spomenuo ono što je uradio sa ovim momčićima, ovom dječicom, mladićima. Pa kaže, a zašto ih nisi pitao, jesu gladni? Zašto ih nisi pitao, jesu gladni? Zašto ih nisi podučio ako oni ne znaju? Ako oni ne znaju kako tražiti, gdje tražiti, kome se obratiti? Ako su gladni, zašto ih nisi nahranio? ukorio ga je Allahov poslanik alihi salatom. To su bili novi, nisu bili iz Medine, bili su novi muslimani, dječica, mladići, omladina, koja je uvijek jeli željna malo jeli lopovluka i ostalo. I to ne znači dakle da treba na takav način pretući i dakle uzurpirati njihovo pravo, uzeti nešto od njih i sl. Pa se čak spominje da je Allahov poslanik alihi salatu sam naredio da taj vlasnik bahče i tih plodova dadne ovom, ovom jeli, mladiću i drugim mladićima dadne oko pola tovara, pola tovara tih plodova, odnosno datula koje su, koje su oni jeli. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam je tražio da se prvo upoznamo s dotičnim koji čini grešku. Zašto je učinio tu grešku? Je li to doista greška? Je li? Pa tek onda da se osudi. Mnogi mi je li, istrčavamo, osuđujemo, posle shvatimo je li, da dotični nije počinio grešku, on je tako naučio, on smatra da je tako, možda su krivi drugi koji su ga tako podučili, ali on, to je nivo njegovog znanja, to je ono što je on naučio i smatra da je to ispravno. Zato dakle ne osuđujemo odmah u startu druge. Počesto kao što rekao, upiremo prstom u druge, a ne vidimo da sa tri prsta upiremo u sebe. Jednim prstom upiremo u druge, a sa tri prsta upiremo, upiremo u sebe. Zato nastojimo što je god moguće više izučavati životopis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako bismo i u ovakvim situacijama, kada neko u našoj blizini, naprotiv naši ukućani, naši bližnji, naša porodica, počine grešku kako, na koji način da ispravimo grešku i da se oni više toj grešci ne vrate. Kako bi se ako Bog da jeli na Dunjaluku, na ovom jeli svijetu što je god moguće više suzbijalo zlo, suzbijala jeli loša loša djela. Allah subhanahu wa taala molim da nam ove riječi koje sam rekao i koje ste čuli upiše u vagu naših dobrih dijela i da učini ove riječi dokazom za nas, a ne protiv nas.